บุ๊กทูสองดัวสมาชิกครอบครัว keluarga ปู่ตา kakek ย่ายาย nenek เขาและเธอ dia laki-laki dan dia perempuan พ่อ ayah แม่ ibu เขาและเธอ dia laki-laki dan dia perempuan ลูกชาย anak laki-laki ลูกสาว anak perempuan เขาและเธอ dia laki-laki dan dia perempuan พี่ชายน้องชาย saudara laki-laki พี่สาว น้องสาว saudara perempuan เขาและเธอ dia laki-laki dan dia perempuan ลุง อานาป้ามัน ป้า อานาดีบี เขาและเธอ dia laki-laki dan dia perempuan เราเป็นครอบครัวเดียวกัน kami sebuah keluarga ครอบครัวที่ไม่เล็ก bukan keluarga kecil ครอบครัวใหญ่ Keluarga besar